Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր հյուրն է ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցաջակցության բաժնի վարիչ Սամվել Իսրայելյանը։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմը փոքրինչ փոխեց այս տարվա մեր բաժնի ծրագրերը։ Մեր հանդիպման ժամանակ այսպես սկսեց իր խոսքը գերատեսչության սոցիալական բաժնի վարիչ Սամվել Իսրայելյանը։ Պատմելով 2016 թվականի կատարած աշխատանքների մասին, պարոն Իսրայելյանը առանձնահատուկ նշեց, որ այս դեկտեմբերին յուրահատուկ ձևով բաժինը նշեց հաշմանդամների միջազգային օրը։ Զրույցը Սամվել Իսրայելյանի հետ ծավալվում է այս եւ բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ սոցաջակցության բաժնի մասին կխնդրեի մի քանի խոսք ասեիք, որովհետև համարենք, որ տարեվերջի 2016 թվականի վերջին հանդիպումն է ձեզ հետ, ընդհանուր տեղեկություն բաժնի մասին խնդրեմ։ Ճիշտ ասած 2016 թվականին բաժնի աշխատանքները կարելի ասել առավել շատ էին հագեցած եւ ինչպես մեր գործող ծրագրերի իրականացման գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու նպատակով, նույնպես նաև ապրիլյան գործողությունների հետևանքով դժուժած մեր քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելու գործողությունների հետ նույնպես կապված, բայց կարելի ասել, որ մենք նշված խնդիրները իրականացրել ենք, ինչպես ասում են, պատշաճ մակարդակով եւ կարծում եմ մենք նույն ձևի կշարունակենք նաեւ 2017 թվականին։ Ու ինչպես տեղյակ եք, մենք իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր, որոնք միտված են ինչ որտեղ թեթևացնել հոգսերը մեր սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին եւ ծրագրային առումով մենք բոլոր ծրագրերը նշանակ կարողացել ենք կազմակերպել։ Այսինքն պարոն Իսրայելյան նշեցիք ապրիլյան քարորիա պատերազմը բնականաբար ավելի ծանրաբեռվեց բաժնի աշխատանքները, դա ծրագրում չկար հաստորեն, այո։ Այո, մենք նշված ժամանակը ընթացքում Բոլորս տեղյակ ենք, որ ունեցանք բնականաբար տեղահանված քաղաքացիներ Մարտակերտի շրջանից, Թալիշ, Մադավիս համայնքներից։ Ապրիլյան գործողությունների հետ կապված մենք ցավոք ունեցանք ուրեմն ինչպես նշեցի բազմաթիվ տարհանվածներ, որոնց աջակցության նպատակով մենք կազմակերպեցինք օպերատիվ շտաբ եւ սոցիալնախարարության աշխատանքների շրջանակներում եւ կարողացանք մեր քաղաքացիներին ցուցաբերել համապատասխան համապատասխան օգնություն։ Դա եւ սննդամթերքի տեսքով, եւ անհրաժեշտ պարագաների կենցաղային եւ բուժօգնություն ստացան։ Բուժօգնությունը կազմակերպեց առողջապահության նախարարության համակարգի աշխատանքի շրջանակներում եւ բոլոր դեղամիջոցներ, անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, պարագաները նույնպես նրանց կարողացան հասցնել։ Բաժինը նաև աշխատանքներ է իրականացնում հաշմանդամների պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների հատկացման ուղղությամբ։ Ծրագիրը շարունակվել է նույնպես 16 թվականին եւ պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներից օգտվել են շուրջ 500 քաղաքացի դեռ այսօր այդ ծրագիրը շարունակվում է։ Մենք արդեն սկսել ենք եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի աշխուման գործընթացը մեր կենսաթոշակառուներին եւ հաշմանդամներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն եւ ըստ ծրագրի հատկացում են թիկնասալակներ, հենակներ, կատարվում է հաշմանդամների աչքի պրոթեզավորման ծրագիրը Երևան քաղաքում, Պետպատվերի շրջանակում։ Բաժինը պարոն Իսրայելյան բուժօգնություն ցուցաբերում է միայն ինիկատիվ ունեմ լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց, նշեցիք հաշմանդամներին, օրինակ ես առողջ քաղաքացի եմ, բայց թոշակառու չեմ եւ ունեմ լսողական խնդիրներ։ Կարող եմ օգտվել ձեր բաժնից կողմից։ Վերջերս փոփոխություն է ենթարկվել կառավարության համապատասխան որոշումը, համաձայն որի նախարարի հրամանով բացառության կարգով կարող է տրամադրվել նման քաղաքացիներին լուսողական սարք ինչը հնարավորություն կտա ձեր ասած անձանց նույնպես օգտվել նշված լիազորությունների։ Հավանաբար ոչ միայն լուսողական սարք, ասենք ինձ այդ պատահել է մի փոքր դժբախտություն, ոտս ջարդվել է, կարող է հենակներ տրամադրել։ Այո, այո, նույնպես այդ ծրագրի շրջանակում նույնպես այն ընդգրկված է եւ ավելի մաչիլի է դարձնում նշված քաղաքացիներին օգտվել այդ իրավունքից նույնպես։ Եվ ծրագրային առումով ինչպես տեղյակ եք մենք իրականացնում ենք նաեւ մեր հաշմանդամ զինծառայողների միանուվակ դրամական օգնության ապահովագրական գումարի տրամադրման ծրագիրը, նաև զոհված զինծառայողների ծառայության ընթացքում զոհված մեր քաղաքացիների գերեզմանակարի եւ հողարկավորության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման ծրագիրն է իրականացում ցավոք ապրիլյան գործողությունների հետևանքով ունեցանք զոհեր եւ տարվա ընթացքում բյուջեի համապատասխան փոփոխություններ կատարելու շնորհիվ մենք կարողացանք բոլոր այդ ընտանիքներին տրամադրել իրենց հասանելիք ապահովագրական գումարները։ Նաև օգնություն է ցուցաբերվում սոցիալապես անապահով մեր քաղաքացիներին, ովքեր այս կամ այն ծանր վիճակից ելնելով դիմում են համապատասխան ուղակներին օգնության խնդրանքով եւ 2016 թվականին օգնություն են տրամադրվել շուրջ 4500 քաղաքացու։ Պարոն Իսրայելյան, բնականաբար սոց աջակցության բաժինը միշտ էլ խիստ զբաղված է լինում, միշտ էլ հաբուկ ծրագրով աշխատում եք, սակայն ուզում եմ առանձնացնել այսպիսի մի հարց։ Դեկտեմբեր ամսում նշվեց հաշմանդամների միջազգային օրը առանձնացավ օրը բաժնի համար եւ հաշմանդամների համար։ Մենք քանի որ ողջ տարի աշխատում ենք հաշմանդամների հետ եւ միայն այդ օրը չէ, որ մենք ուշադրություն ենք ցուցաբերում մեր հաշմանդամներին։ Կլոր տարի մեր աշխատանքը հաշմանդամներն են, նրանց խնդիրները, նրանց աջակցելը, ինչ որտեղ նրանց հոգսերը թեթևացնելը մեր գործող ծրագրերի շրջանակներում եւ որպես օր այդպեսին մենք իհարկե մի թեթև այսպես փոխեցինք մեր աշխատանքային գրաֆիկը, ինչպես ասում են, եւ այցելություններ կազմակերպեցինք մեր հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ, տեղում ծանոթանալու նրանց խնդիրներին, հրատապ հարցերին եւ այսպես նրանց տրամադրվեցին որոշակի նվերներ, այն պարագաները, որոնք նրանց անհրաժեշտ է աշխատանքային ռիթմը կազմակերպելու համար, եւ ունեցանք նաեւ հանդիպումներ նշված կազմակերպության հաշմանդամների հետ, ծանոթացանք նրանց կողմից բարձրացրած հարցերին եւ կփորձենք օգնել ինչ որ կերպ։ Իսկ ընդհանրապես հաշմանդամների մասով մենք ունենք նաեւ կառավարության կողմից հաստատված հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագիրը յուրաքանչյուր տարվա համար այն մշակվում է 2016 թվականի համար գոյություն ունի նշված ծրագիրը, որի շրջանակում ամրագրված են այն բոլոր կատարվելիք աշխատանքները, դրույթները, որոնք այս կամ այն օղակները պարտավոր են իրականացնել հաշմանդամների նկատմամբ։ Դա եւ առողջապահության նախարարություն, եւ կրթության նախարարության, եւ մշակույթի, եւ սպորտի կոմիտեի, եւ մեր նախարարության բոլոր այն գործառույթներն են, այսինքն դա այնպիսի փաստաթուղթ է իրենից ներկայացնում, որում ներառում են բոլոր կառույցների աշխատանքները ուղղված հաշմանդամների ինտեգրմանը։ Եվ այն բարբերաբար, այսպես տարվա ընթացքում իրականացում է եւ տարեվերջին արդեն ներկայացում է համապատասխան զեկույցներ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ, որը եւ առաջարկություններ, որը ներառվում է արդեն հաջորդ տարվա տարեկան ծրագրի իրականացման process process. Պարոն Իսրայելյան, ինչ հարցազրույցը երկար հերախոսազրույց ունեցաք ԼՂ անհայտ կորած զինծառայողների ընկերության տնօրենտիկին Վերա Գրիգորյանի հետ, այսինքն այս հարցը նախատոնական հարց է, ինչ պիտի անեք ամանորին ձեր բաժինը, ինչ անակնկալներ կմատուցի եւ զինծառայողներին։ Ճիշտ ասած, ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ կա կառավարության համապատասխան որոշում, համաձայն որի զինծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած մեր քաղաքացիներին, հայրենական մեծ պատերազմի վեծերաններին նրանց հավասարեցված անձանց ված ծառայողների ընտանիքների անդամներին կդրամադրվեն միանվագ դրամական օգնություն, չափերը տարբեր են եւ արդեն պատրաստ են համապատասխան ցուցակները եւ առաջիկայում կարծում եմ արդեն գումարների փոխանցումը կլինի եւ քաղաքացիները կստանան այդ գումարները, նաև ինչպես նշեցիք, մեր առանձնազրույցը Տիկին Վերայի հետ մի փոքրիկ ծրագիր ենք դեռևս նախատեսում այցելել մեր զինվորներին նույնպես նշված չէ ինձ զորամաս։ Ոչ, դեռ չեն կողմնորոշում։ Ամեն տարի լինում է այդպիսի ակցիա, այսպես ասենք։ Մենք ընդհանրապես սահմանի մոտիկ ենք մեր աշխատանքային գործունեության մեջ միշտ ընդգրկում է զինվորը, զինվորի ընտանիքը, զինվորի ծնողը, երեխան, մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ի նպաստ մեր զինվորի են, որը նույնպես պատշաճ ձևի կազմակերպում է եւ չեմ ուզում այստեղ տարեմուտը առանձնացնել, քանի որ ինչպես մնացած ծրագրերը, այս ծրագրերը նույնպես ամենօրյա ծրագրեր։ Օրինակ, դա ձեր նախաձեռնությունն է, թե տվյալ պարագայում ընկերության։ Ոչ, սա համընդհանուր գաղափար է, այո, եւ ընդհանրը նախագիծ է, փորձենք իրականացնել։ Շնորհակալություն, աշխատեք այդպես, միշտ եղեք նրանց կողքին, ովքեր ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Պատրաստ Բարգամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում լղը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցաջակցության բաժնի վարիչ Սամվել Իսրայելյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես խուսափել գլխացավերից՝ միգրեն միգրենի դեմ պայքարի 10 միջոց։ Խուսափեք երկար ժամանակ հեռուստահաղորդումներ նայելուց եւ համակարգչով աշխատելուց, հատկապես քնելուց առաջ։ Մի հաճախեք կինոթատրոն ցերեկային ժամերին, հատկապես երբ դրսում պայծառ արև է խուսափեք հերախոսային երկար խոսակցություններից։ Անկամ խիստ լարված պահերին մի մոռացեք շնչել հանգիստ, օթի կարճ եւ ընդհատ ներշնչումներով եւ արտաշնչումներով։ Աշխատեք հաճախ լինել այգում կամ անտառում։ Անպամած օրերը ձեզ չպետք է խանգարեն։ Մի փոքր ժամանակ գտեք մարմնամարզական վարժությունների համար։ Մարզանքի չափավոր քանակը զգալիորեն կնվազեցնի միգրեննոպայի հաճախականությունը։ Ճիշտ պլանավորեք ձեր օրը եւ մի ուժասպառ կիրառվեք աշխատավայրում։ Սովորեք քնել եւ արթնանալ ճիշտ նույն ժամերին, քնին տրամադրելով 6-ից 8 ժամ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։